Rādījuma arī Latvija ēterā. Raidījums kafijas pauze. Mīļie radio Marija Latvija klausītāji, laiks kafijas pauzē šajā trešdienā 13. martā. Māris Veliks pie mikrofona un studijas pults. Dargo klausītāji, noteikti arī tu vēlies Latviju redzēt atzimušu dievā. Tu noteikti vēlies redzēt, kā grēcinieki atgriežas, kā neticīgie atzīst Jēzu par savu kungu. Tu noteikti vēlies redzēt svētā gara uguni savā draudzē, savā ģimenē, savā mājā bet mēs ticam, ka atslēga uz atmodu ir dedzīga kopīga lūkšana. Dievs sūta atmodas tad, kad eh, Dieva tauta, tad, kad eh, Dieva bērni ilgojas, tad, kad viņi grib vairāk, tad, kad viņi nāk kopā, kad viņi gaida, kad viņi lūdz. Ko mēs varētu darīt, lai mēs eh, pamostos šajā lūkšanā par Latviju, lūkšanā par par atmodu, ko mēs varam darīt, lai visu Latviju pārklātu ar lūkšanu. Par to mēs parunāsim šoreiz raidījumā, un mani sarunu biedri eh, Šoreiz ir eh, mācītājs Jānis Sadauskis, Vasarsvētku draudzes cerība mācītājs un arī biedrības tautas lūkšana vadītājs. Eh, labdien, Jāni! Labdien, labdien visiem! Jā, var tuvāk mikrofonam. Jā. Jā, šeit arī Gunta Ziemele, klausītājiem noteikti pazīstama. Sveika, Gunta. Jā, labrīt. Jā, re, kā jums būs draudzīgi jāpadala mikrofons, jā. jā. Mēs eh, tātad eh, šodien runāsim par lūkšanu, un es varbūt iesākšu ar stāstu par to, ka uh, tie, kas klausās radio Marija regulāri, jūs jau zināt, ka katru mēnesi, katra mēneša pirmajā piekdienā radio Marija ēterā rīkojam lūkšanu naktis par Latviju. Bet tas viss lielā mērā sākās pateicoties kādam grūdienam, ko mēs saņēmām tieši caur mācītāju Jāni pagājušā gada 18. novembris, kad draudzes no dažādām konfesijām tika aicinātas uz lūkšanu par Latviju un arī Radio Marija iesaistījās un tas ļoti rezonēja arī ar to, ko mēs jau sen bijām domājuši un sapņojuši un lūguši, un tad domājām, kāpēc gan šādas lūkšanu naktis neturpināt regulāri. Mm, Jāni, vai jūs pārsteidza tas, ka, ka šīs lūkšanu naktis turpinās? Man ļoti patīkami pārsteidz. <laughs> Jāsaka, nu, Jā, nu, prieks tiešām. Man tiešām ļoti patīkami pārsteidz. Es, es absolūti priecājos par to. Jāni, jūs lūkšanu naktis rīkojat jau sen Latvijā. Varbūt atgādiniet klausītājiem, kāda ir šo lūkšanu nakšu, nakts vīzija? Uh, es esmu cilvēks... <clears throat> <coughs> kurš ir eh, sapratis vienu lietu, ka uh, vienkārši kaut ko darīt bez atklāsmes, tas ir diezgan muļķīgi un reizēm arī nepareizi, un var sastāvēt liels ziepes. Uh, un uh, šī tā mm, sapratne vai, vai vīzija vai atklāsme par lūkšanu naktīm atnāca tiešām pārdebis, kas jau iepriekšējā reizē dalījos, bet tā vīzija ir, jeb kāpēc lūkšana nakts veidot un kāpēc, kāpēc domāt par to visu, ir vienota, vienlaicīga lūkšana pārklājot Latviju. Es arī pagājušais teicu, tas bija tāds pravietisks eh, redzējums, atklāsmus nu, skatos man esot, eh, kad no Latvijas augstākajiem pakalniem eh, pacēlās tādas dzirkstels un savienojās tā lielā liesmā, kas aizgāja, kas pēc tam stiepās līdz debesīm. Un man prātā skanēja šī Ievas akrātras dziesma, cik būs uguņas katra kalna, tik mēs ilgi šeit dzīvosim. Un eh, patiesībā mēs tojamies laikam, eh, kas tiešām eh, kaut ko par tādu arī runā. Mēs dzirdam ļoti daudz dažādas, teiksim, informācijas un mm, skatījums uz nākotni. Tad man gribētos teikt, kad nu, mēs tojamies laikā, kad varētu tā arī teikt, kad mēs dzīvosim tiešām šeit mūsu zemē, kur Dievs mums ir devis, tik ilgi labklājībā un pārticībā un saskaņā un garīgās sapratnēs un attiecībās ar Dievu, Eh, tik ilgi, cik mēs, cik mēs arī lūksim, un to arī Bībelē rāda ļoti skaidri. Jūsu vīzija par lūkšanu naktīm ietver arī to, ka tā apvieno dažādu konfesiju draudzes, varbūt varat pakomentēt vairāk. Jā, neapšaubām, neapšaubām. Šeit neiet runa par kaut kādu vienu draudzi vai vienu konfesiju vai vienu cilvēku grupu. Uh, Eh, jebkurā gadījumā mēs visi esam vienoti Kristu. Varbūt dažādi uzskati, dažādi tradīcija, dažādi divkalpošanas veidi un eh, dažādi <laughs> evanģelizācijas veidi, kā mēs to darām, bet mūs vieno Kristus. Eh, un patiecībā Kristus ir centrā, un arī Jēzus lūdza par šo te vienotību. Viņš teica, ka eh, tēvs, lai viņi viens, kā mēs ar tevi esam viens. Ja? Un mēs nevaram teikt, ka Jēzus ir pilnīgi absolūti kopija tēvam, vai tēvs ir pilnīgi kopija svētiem garam. Eh, tad arī tur mēs redzam šo dažādību, te pašā laikā vienotību, kas ir saistīta uz mīlestību. Un arī mūsu, mūsu gadījumā runājot par lūkšanu naktīm, tad mans sapnis ir, mans redzējums, mana vīzija, mana, mana lūkšana arī pie Dieva ir tā, lai dažādu konfesiju draudzes vienotos. Un tas, ir tas, tas būtu tas skaistums, un tas būtu tas pareizais un vienīgais patiesībā veids, kā tad aizskart Latviju, kā mainīt Latviju, jo nav jau vienas izredzētās konfesijas vai vienas izredzētās draudzes, ja? vai viena izredzētā cilvēka, vai viena izredzētā veida. Ja mēs skatāmies pasaules vēsturē un kristietības vēsturē, bijuši tik daudz dažādu cilvēku, un viņi ir kalpojuši Dievam ļoti dažādos dažādos veidos. Bet, ja mēs runājam par mūsu zemi Latviju, tad, uh, lai tiešām Latvija būtu svētīta zeme, lai Latvijā būtu pārtecība, lai Latvijā būtu saskaņa, lai Latvijā valdītu Dievs, kā mēs to visu gribētu, ja, uh, ir vajadzīga šī kopējā lūkšana. Mēs esam interesantā redzījumā, kafijas pauze, Bet īstenībā mēs aicinām uz cīņu. <laughs> Raidījums saucās kafijas pauze, kas nozīmē apsēsties un atpūsties, bet mēs aicinām uz cīņu, jā. Cīņu ar ko? Jā, nu redziet, Eh, mēs, mēs sākam sarunu par eh, lūkšanu par Latviju, bet mēs stāvam lieldienu priekšā. Man personīgā pārliecība, ka uh, cīnīties par zemi, par valsti, par lielākām vērtībām nekā tu pats un tavu ģimene var cil, brīvs cilvēks. Vergs kas ir grēka vargs vai baiļu vargs vai nospiestības vargs, viņš nespēja cīnīties eh, par kaut ko lielāku kā tikai par sevi. Eh, un priekšā mums stāv eh, tāda lielā piekdiena, priekšā mums stāv lieldienas, kurās Kristus izcīnīja lielāko uzvaru cilvēces vēsturē, lielāko uzvaru. Un, ja man būs iespējas, gribētu nolasīt šo te bībeles vietu, un manuprāt, uz lieldienām lūkšana nakts sauksies, esiet nomodā un lūdziet Dievu, un tā kā turpinājumā gribētos likt tādu moto šai lūkšana naktī, lielās piekdienas vakarā, izcīni savu cīņu. Izcīni, izcīni savu cīņu. Un lieldienas, manuprāt, ir vienkārši fantastisks piemērs, kā skatoties uz Kristu, kā skatoties uz to, ka viņš uh, stāvot šī milzīgā izaicinājuma sāpju un, eh, sāpju un ciešanu priekšā, par kurām viņš apzinājās, par kurām viņš zināja, par kurām viņš saprata, viņš, eh, viņš iet darīt vissvarīgāko, ko vien var izdarīt. Viņš iet pie tēva, lūdz tēvu, un mēs varam lasīt šīs lūkšanas laikā, ka viņš trīs reizes saka šos vārdus tēvs, ja vien tas ir iespējams, lai šis kauss iet man garām. Bet Un šis bet ir cilvēka salūšana Dievu priekšā, atdošana Dievam, uh, sevis atdošana Dievam, ja sevis upurēšana Dievam zināmā veidā, veidā uh, un uh, viņš saka, bet lai notiek tavs prāts, ne mans. Un, ja mēs runājam par šo lūkšanu nakti, kas būs lielajā piekdienā, tad man ļoti gribētos aicināt cilvēkus šajā lielajā piekdienā, skatoties uz Kristu, lasot par viņa, viņa, viņa uzvaru, lasot par to, kā viņš izcīnīja šo cīņu lūkšanā, aicināt tik vienu izcīnīt savu cīņu. Savu cīņu atnest pie Dieva, atnest pie Dieva troņa, atnest pie Dieva kājām, atnest pie Jēzus kājām, atrast savu ģecemenes dārstu, ja tā varētu teikt, un nolikt Dievu priekšā to vajadzību, ar ko mēs cīnamies katrs. Citam tas ir bailes. Citam tā ir varbūt no sevis nodošana dievam, citam tas varbūt ir vēl kāda izaicinājuma, citam tas ir grēks vai kāda atkarība, vai vēl kaut kas. Jā. Vienkārši ņemt šajā naktī, nostāties dievu priekšā un teikt, debes tēvs, lai notiek tavs prāts, ne mans, un izcīnīt šo uzvaru. Tas būtu mans aicinājums šajā lūkšanā naktī, kas būs lielās piekdienas vakarā, no astoņiem līdz nu, katram sev iespējamam laikam, uh mhm. -huh. tad izcīnīt šo savu cīņu. Un uh, ja mēs runājam par lūkšanu par Latviju, tad tikai brīvs cilvēks spēj cīnīties par zemi. Vargs, eh, vargs to nespēja. Un viss mums vajadzīgs vispirms pirma, pašiem šī personīgā brīvība, un tad mēs varam runāt par Latviju. Bet mums jādomā, protams, par to. Pēc brīža mēs vēl vairāk parunāsim par, eh, par lūkšanu nakti 29. martā, lielās piekdienas naktī, bet eh, es vēlos mazliet atgriezties pie uh, šīs eh, konfesiju sadraudzības tēmas, Gunta, tu pārstāvi katoļu baznīcu. Kā tev šķiet, vai katoļi šobrīd eh, mazliet neguļ tā lūkšanas ziņā, vai mēs eh, rīkojam šeit lūkšanu naktis radio Marija ēterā, bet ir simtiem katoļu draudžu un kaut kā nav dzirdēts, ka būtu tādas lūkšanu naktis plašāk Ehm, man liekas, ka mēs katrs kādā dzīves posmā vai daudzos dzīves posmos eh, vai konkrētā posma, eh, posma, posma posmā iemiegam. Eh, un man nāk uzreiz prātā tas ģedzemenes brīdis, ģedzemenes dārzā, uh, <clears throat> kur kungs lūdzas, un uh, kungs arī saka mācekļiem, palieciet nomodā, un cik grūti ir palikt nomodā. Tas, tas ir tas fiziskais miegs, kas ir pilnīgi dabiski un fizioloģiski saprotami, ka mēs iemiegam, jo mēs esam cilvēciskas būtnes, bet, uh, un, un par ko nevar nevienam pārmest, fiziski iemiegot, ja? bet palikt tajā nomodā, tajā apziņā nemitīgi, arī tad, kad es ieju gulēt, arī tad, kad es aizmiegu, kungs, ka, vi, ka arī tas mans miegs ir, eh, ir nomoda nakts, pat ja es guļu fizioloģiski, fiziski, ir nomoda nakts uh, par glābšanu, nomoda nakts uh, Eh, katrs, eh, katrs tas dzīves brīdis, ko es izdzīvoju, katra situācija, kur seju, man nav obligāti jāskaita lūkšana tiešā nozīmē šajā brīdī. Tā ir nu, vispārnāti, jā, tur eh, mūsu tēvs vai vēl, bet jābūt pirmkārt ļoti lielai apziņai, un tas, ko jūs teicāt, gan pirms raidījuma sarunām ārs, gan tu, Jāni, tagad jābūt atklāsmēji tādai atklāsmei no augšas, un kungs tiešām es lūdzu šajā brīdī, kad es atbildu šo jautājumu, atklāsmi mums katram pārdabisku spēku saprast, tēvs mums palīdz mums būt nomodā. Mēs izvēlamies būt nomodā, lai lūgtos par atgriešanos, par glābšanu, par grēka atziņu, par to, kas eh, Latvijā notiek manā dzīvē, personīgajā, kur es krītu, kungs, kur ir mans vājums, kur ir mans ievainojums, uz ko es atveros kaut kādam grēkam, kas nemitīgi atkārtojas. Kungs, ka tavā asinīs to tagad iegrimtēji, un kungs, kā Latvija kopumā, eh, kam mēs sekojam šobrīd, kā Latvija, kā valsts, uh, mēs izdalām kaut kādus uh, konkrētus uh, konkrētus dzīves jomas vai virzienus vai sociālās jomas, bet tēvs mēs katrā šajā jomā iecinām tevi, kungs, ka mēs esam apzināti nomodā, apzināti neguļam. Mēs atceramies, ka mums ir jālūdz ik brīdi, un tad, kad mēs varam kopā nākt, un kad ir šie aicinājumi lūgties, nākam kopā. Nevis tāpēc, ka organizē vasaras svētku draudze, katoļu draudze uh, vai, mm, vai, vai, vai kāda brīvdraudze. Ne, ne tas, lai ir nosacījums, bet tur, kur mēs kā konfesijas esam aicināti. Lūk, šeit ir pasākums. Mēs lūksim, tāpēc, ka tu, kungs, vēlies, lai Latvija piedara Jēzum, un tur, kur mēs esam kopā, tur spēks ir milzīgs. Mīļie, jūs, es zinu, ka jūs to visu zinat. Vienkārši saprināsim garīgi sevi un darīsim kaut ko nemitīgi, lai mēs esam tajā lūkšana nodomā. Tēvs, ka mūsu Latvija atgriežas, Jēzu Kristu, ka caur tavu krustu un augšām celšanos mēs ceļamies paši, un ka mēs iedvarošinām, un ka pirmais, mīļa, pirmais, ko es lūdzu, par ko es vairāk pārdzīvu, man tiešām sāp garā un sirdī, ka tad, kad notiek kādi, kādi nepatīkami notikumi, kas mūs uh, rada sašutumu vai pārdzīvojumu vai uh, nepatīkamu izbrīnu, ka pirmais ļoti bieži, ko mēs darām, mēs sākam kādu tiesāt. Mēs nostājamies kādu pusē, neko nezinot, kas aiz tā stāv, ne mazākās, jo ietekmēt lietas var un cilvēku izvēles katrs mazākais, mazākā niansīte, un mēs tik daudz ko nezinām. Mēs esam gatavi uzreiz būt šie tiesneši. Un tās es lūdzu piedošanu, ka mēs esam tādi tiesneši tik bieži. Pat tiešām, Māri, man tas sāp, un, un tā vietā, Bet lai mūsu, tad arī kritīsim jā. ceļos, lūksim. Mm -hmm. Tātad eh, mūsu, kā kristiešu reakcija uz eh, dažādiem izaicinājumiem sabiedrībā un personiskajā dzīvē bieži vien nav lūkšana, bet es domāju, ka Jā. mūs visus trīs šeit studijā vieno sapnis tas, ka patiešām Latviju pārklātu lūkšana ka mēs saņemtu ziņas no kurzemes, Jā. no vidzemes, zemgales, latgales, ka tā un tāda raudze un eh, dažādas konfesijas. gadā. Jā, kaut vai pāris reizes gadā. Kaut vai pāris reizes gadā un arī mēs arī caur radio Marija ētera, ēteru vēlamies aiznest šo atziņu, šo atklāsmi Jā. par šādas lūkšanas nepieciešamību arī, jo manuprāt tas ir viens no galvenajiem šķēršļiem, ka mēs varbūt līdz galam nesaprotam, kāpēc tas ir vajadzīgs. Mēs noteikti, noteikti turpināsim par to runāt pat laiks mūzikas pauzē, bet es vēlētos iesaistīt arī mūsu klausītāju sēterā. Padalieties jūs, kā jūsu sirdīs rezonē doma par to, ka Latvijai, Latvijas draudzēm ir vajadzīgas lūkšanu naktis, ir vajadzīga kopīga, dedzīga, mērķtiecīga un intensīva lūkšana. Droši padalieties ēterā, pastāstiet arī, vai esat piedalījušies iepriekšējās lūkšanu naktīs par Latviju. Un numurs studijā, ja vēlaties mūs sazvanīt, ir 67 969 131. Bet eh, tāl, tālruņa numurs īziņām un vatsapziņām ir 266 77 272. vārdu paudzēs, dziedot slavas iesmu jērā. Tie, kas pirms mums gāja, un tie, kas pēc mums nāks, dziedās slavas iesmu jērā. Tavs vārds dziesmu jārāv. Ja tu staigā gaismā, Rādījumā arī Latvija ēterā raidījums kafijas pauze, kas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Atgādinām, ka sarunājamies par lūkšanas nepieciešamību, kopīgas lūkšanas nepieciešamību Latvijā, un mācītājs Jānis jau minēja, ka ir īpašs piedāvājums sanākt uz kopīgu lūkšanu lielās piekdienas vakarā 29. martā mācītāja Jāni, jūs jau minējāt, ka svarīgi ir lūgt par personiskajām cīņām, un arī minējāt, ka jūs labprāt nolasītu kādu rakstu vietu, tad lūdzu mikrofons jums. Jā, uh, es domāju, ka skatoties uz kādu cilvēku dzīvē, uh, mums apkārt, uh, vēsturē, un, protams, skatoties uz Kristu, mums ir ļoti brīnišķīgi piemēri, kas mūs iedvesmo un kas mums ir arī vajadzīgi. Un uh, viena no lietām, par ko mēs varam lasīt evaņģēlijos par uh, to pēdējo vakaru, pēdējo nakti, jāsaka tā, Kristus eh, dzīvē, eh, un eh, pēc, pēc vakarēdienu, pēc brīnišķīgas sadraudzības ar mācekļiem, viņi dodās uz ģecemenes dārzu. Un ģecemenes dārzā notiek kaut kas tāds, ko mācekļi nav gaidījuši, viņi patiesībā nav gatavi visam tam, bet Kristus zina, ka šis ir pēdējais vakars. Pēdējais vakars, un lūk, ko viņš dara – Un tie nāca uz kādu vietu, kurai vārds ģecemene. Viņš saviem mācekļiem saka, palieciet šeiten, kamēr es Dievu lūkšu. Viņš paņēma līdz Pēteri, Jēkabu un Jānu un iesāka baiļoties un trīcēt. Un tiem saka, manā dvēsele ir noskumus līdz nāvei. Palieciet šeitan un esiet nomodā. Un nedaudz pagājis viņš krita pie zemes un lūdza, ja tas varētu būt, lai tā stunda viņam aiziet garām. Un viņš sacīja, aba tēvs, tu spēji visu, ņem šo kausu no manis, tomēr ne ko es gribu, bet ko tu gribi. Un viņš nāk un atrod tos guļam un sakos, Pēter, Sīmani, tu guli? Vai tu nevienu stundu nespēji būt nomodā? Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka neiekrītat kārdināšanā, gars gan labprātīgs, bet miesa vāja. Un viņš atkal nogājas Dievu lūdzu un sacīdams tos pašus vārdus. Un viņš griezās atpakaļ un atrada tos atkal guļam jo viņa acis bija miega pilnas, un tie nezināja, ko viņam atbildēt. Viņš nāk trešo reizi un tiem saka, jūs vēl guļat un dusat, jau diezgan. Tā stunda ir nākus, redzi, cilvēku dēls top nodots grēcinieku rokās. Celieties, ejam, redzi, kas man nodod, tas ir klāt. Mēs redzam šo notikumu, un patiesībā tas ir reāls notikums Kristus dzīvē, un eh, šeit ir dažas lietas. Eh, Kristus cilvēciskā daba, viņas atceļās par to, kas tagad notiks. Kristus saprot šīs milzīgās sāpes un ciešanas. Viņš droši vien ir bijis varbūt pat liecinieks vai redzējis, kas notiek ar cilvēkiem, kas tiek pienagloti krustā, jo viņš dzīvo tajā laikā. Un viņš saprot, ka tas viss stāv viņam priekšā, un viņš nāk pie tēva, un viņš laicina mācekļus būt kopā ar viņu, jo viņš vēlās šo cilvēcisko uh, klātbūt, viņš vēlās šo mācekļu atbalstu, viņš vēlās, lai viņš nav viens pats viņš dodas uz šo ģecemenes dārzu, lai lūgtu, viņš saka mācekļiem, palieciet man nomodā. Un uh, ir pārsteidzoši un ārkārtīgi spēcīgi šie vārdi, ka viņš saka tēvam, tēvs, ja vien tas ir iespējams, ja ir kaut kāds variants, ja kaut ko var mainīt, tad ņem šo kausu no manas. Un tad viens interesants mirklis, kad viņš salūz Dievu priekšā, saka, tēvs, bet ne mans prāts, lai tavs prāts notiek. Viņš atgriež pie mācekļiem un saka, un redz, ka mācekļi guļ. Viņš saka, vai tiešām jūs nespējat būt kaut vienu stundu nomodā? Lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā, un ja mācekļi būtu varējuši būt kopā ar Kristu tajā naktī, ja viņi būtu varējuši saprast, kas par notiek, ja viņi būtu lūguši, vai tā būtu bijis, ka Pēters pēc tam būtu noliecis Kristu? Vai tā būtu bijis, ka viņas būtu aizmukuši? Mēs nezinām, kas būtu bijis, bet viņi guļ. Viņi guļ, un Kristus iet vienreiz, otrreiz, trešoreiz. Eh, izcīna šo savu cīņu, viņš cīnās pats ar sevi un cīnās ar savām sajūtām un savām bailēm, un viņš uzvar, mācekļi guļ. Un uh, man ļoti uzrunā šie vārdi, kur viņš saka beigās, celieties, ejamā, redzi, kas man nodod, tas ir klāt. Un kas ir noticis? Kristus jau patiesībā nomiris. Viņš ir atdevis tēvam savu dzīvību, viņš ir pieņēmis tēva gribu, viņš ir pieņēmis tēva domas, viņš ir pieņēmis tēva šo te vēlēšanos, šo te samaksu. Viņš jau ir uzvarējis. Un patiesībā uz krustu viņš dodas jau kā miris cilvēks, jau kā uzvarējis cilvēks. Un cīņa netiek izcīnīta tikai Golgātā pie krusta, tas jau ir rezultāts. Cīņa tiek izcīnīta šajā ģecemenes dārzā. Un, mīļie draugi, mēs savas cīņas neizcīnam, tad, kad uz mums spīd prožektora gaisma. Kad, uz mums ir, kad mums aplaudē, kad mums saka labus vārdus, vai kad mēs nostājamies uz skatuves, kaut ko runājam, vai kad mums darbā kaut kas izdodas, vai kad darbā mums sanāk. Mēs savas cīņas vienmēr izcīnam uz ceļiem, tēvu priekšā. Tā ir tā īstā vieta, kur piedzimst īstās uzvaras, kur mainās mūsu raksturs, kur mainās mūsu dzīve, kur mainās mūsu uzskati, mūsu, kur mainās mūsu lēmumi. Un šie lēmumi un mūsu uzskati, ko mēs atdodam uz dabas tēvam un salūstam un pieņemam viņa gribu, tā ir tā vieta, kur mēs sastopam Dievu vaigu vaigā, un tā ir tā vieta, kur mainās mūsu dzīve. Un es šajā lūkšana naktī, kas būs lielās piekdienas vakarā, gribētu jūs aicināt. Būsim kā tie, kas neguļ Būsim kā tie, par kuriem Jēzus būtu var, varējis atnākt un teikt, jūs neguļat, paldies Dievam, jūs esat kopā ar mani. Es gribētu jūs aicināt, mīļā draugi, šajā te lielās piekdienas naktī pieņemt lēmumu, apzinātu lēmumu, pavadīt šo vakaru kopā ar tiem, kas lūdz gan internetā klaus, skatīties vai klausīties Kristīgo radio vai, vai radio Mariju vai pievienoties caur tiešraidi šim te lūkšanu vietām Latvijā un atnes Dievam savus jautājumus, atnes Dievam savas lietas, atnes Dievam to, ar ko jūs cīnāties varbūt gadiem. Vai tas ir jūsu ģimenes, ģimenes lēmums, vai tas ir lēmums par kādu, kādu, kādu rīcību jūsu dzīvē, vai tas ir kāds grēks, ko jūs atnesat, noliekat pie Dieva priekšā, Dieva kājām un izcīniet šo uzvaru. Šīs lūkšana nakts moto ir, šīs lūkšana nakts moto ir palieciet ar mani, esiet nomodā un lūdziet Dievu, un te varētu vilkt tādu garu sveitu un teikt, izcīni savu uzvaru. Jo, zini, mīļais draugs, piekdien, liel, lielā piekdiena paies, atnāks sestdiena, atnāks lieldienas, mēs visi teiksim, Kristus ir augšām cēlies, Kristus ir uzvarējis, vai arī tu būsi uzvarējis. Jautājums, kā šīs lieldienas būs iespaidošas tavu dzīvi? Vai tavā dzīvē būs kaut kas mainījies, vai viss palicis tāpat kā parasti? Un tu gaidīsi vasaras svētkus, tad tu gaidīsi uh, Ziemassvētkus, tad tu gaidīsi nākušās lieldienas, un vienmēr sev piedos, un vienmēr sevi attaisnos, vienmēr teiksi, jā, nu manā dzīvē jau tā ir. Es gribētu jūs aicināt, mīļie draugi, uz savu cīņu. Šīs piekdienas naktī izcīniet savu cīņu. Un lai jūs, kur jūs būtu, vai jūs būtu viens pats mājās, vai jūs būtu kādā draudzē, vai jūs būtu kādā lūkšana grupā, uh, atnesiet šīs savas lietas Dievam, nolieciet pie viņa kājām un uzvariet. Un tieši tāpat kā Kristus šeit piecēlies, saka, celieties, ejma, redzi, kas man nodot, tas ir klāt, un Kristus jau ir uzvarējis. Man ļoti gribētos, lai sestdienas rītā vai piekdienas naktī jūs varat piecelties vienam mirkli un teikt, tēvs, tu es esmu to izdarījis. Tēvs, es tev esmu atdevis. Un tieši no tā varbūt mainīsies jūsu dzīve. Lai Dievs uz mīļie draugi svēties, gribētu jūs aicināt, pievienoties šajā lūkšanā naktī, eh, izcīnīt šo savu cīņu, un eh, tas var mainīt visu jūsu dzīvē. Gunta, vai arī tev ir kādas pārdomas par eh, to, cik svarīgi ir izcīnīt šīs savas personiskās cīņas kopā ar Dievu? Tu noteikti arī, es zinu, ka tu daudz arī lūdz par cilvēkiem un arī tu redzi uh, cauri kādām cīņām cilvēki mm, iet cauri un kas ir tās aktuālākās cīņas Latvijas sabiedrībā? Mm. Jā, varbūt tieši ar to es arī varu sākt atbildēt šo jautājumu. Uh, patiešām viena no ļoti būtiskām lietām, ko es sastopos cilvēkiem, aizlūdzot par viņiem, ir ļoti uh, tāda depresija un nomāktība, tāda eksistenciāla nomāktība, kas, manuprāt, saistā, uh, um, meklējuma dziļās bailēs, tādās uh, uh, tā kā agonijas bailēs, ko Kristus uh, piedzīvoja ģedzemenes dārzā lūdzoties. Mm, ka tas ir tādas uh, pat neapzinātas bailes, bailes par, par, par savu eksistenci, bailes par, mm, par nākotni, uh, par nākotni, tādas redzamā un neredzamā veidā, jā, cilvēki un, un depresija un nomāktība, no kuras e, es redzu arī kristieši, ka, par kuriem es lūdzu, ļoti bieži ir šajā nomāktībā vai e, un arī ir labi, ka uh, to apzinās un ir tāda, e, tāda cilvēka, kuriem ir grūti apzināties un kuri to nomāktību un tās dziļās sāpes, kas ir viņu ģimenēs, jo ir ļoti, ļoti daudz salausu ģimeņu. Es zinu ļoti maz cilvēks, kuri ir veselīgās attiecībās, dzīvo vai aug vai attīstās. Uh, um, uh, uh, jā, ka, ka tieši šis, šis uh, attiecības eh, cilvēkus ļoti nomāc un, un viņi neredz, neredz izēju. Un tas ir, man liekas, tas, uz, eh, tas ko arī mēs katrs varam pienest, eh, pienest kungam šajā lūkšana naktī. Mm -hmm. Tās, tos visus šķēršļus, kas varbūt neļauj, kā tu teici, Jāne, atvērties lūkšanai par Latviju, kopīgai lūkšanai. Uh, bet ir eh, vieglāk darīt lietas cilvēkiem nekā atzīt, jā, ka man ir depresija, man ir uh, milzīgas bailes, uh, vai uztraukums, jo mm, uztraukums par kaut kādām nākotnes, uh, nu, bailes, kas ir balstīts uz, uz kaut kādiem, nu, es runāju gan par eksistenciālām bailēm, gan par tādām bailēm, kas ir balstīts uz konkrētiem notikumiem sabiedrībā šobrīd. Un, jā, un cilvēki piedzīvo uh, Un vēl viena tāda lieta, ko es esmu pamanījis, ka cilvēki piedzīvo tādu, mm, jā, vardarbību, vardarbību vārdos tieši. Protams, ka ir fiziskā vardarbība ļoti bet, uh, izteikta, bet tieši vārdos, verbāli, emocionāli cilvēki jūtas uh, nesaprasti, nepieņemti, un, un tad ļoti bieži tiek uzbūvēta tāda mūra, un ka tieši tas pats veids, uh, Mm, caur ko viņi, viņi ikdienā piedzīvo savās ģimenēs, to komunikācijas veidu viņi arī reducē un izmanto mm, vispār sabiedrībā, publi, kaut kur publiski ejot. Nu tā, tāds man liekas mhm. tādas, jā. Jā, vairākas e, lietas, e, kur nepieciešama šī cīņa. Pēc mūzikas pauzes mēs atgriezīsimies ēterā un parunāsim par to, kā draudzes uh, Un um, es esmu pārliecināts, ka dažādu draugu pārstāvi šobrīd mūs dzird. Kā tās var iesaistīties šajā lūkšanā naktī? Tās slāpstu, kaut visi būtu vienoti, tās slāpstu, kaut visi būtu vienoti. contributo 最不。 starpkonfesionālais lūkšanu projekts Lūkšanu nakts un biedrība tautas lūkšana aicina visu konfesiju draudzes un grupas pievienoties lūkšanu naktī lielās piekdienas vakarā 29. martā. Jāni, kas klausītājiem ir jāzina par iesaistīšanos? Mūs dzird dažādu draudžu pārstāvji, varbūt arī priesteri, mācītāji. Kā iesaistīties? Kas jāņem vērā? Nu, es domāju tā, kā, kā iesaisties pirmām kārtām, aprunāties ar savu draugu, aprunāties ar cilvēkiem un sākt organizēt. Jo pirmā lieta, protams, ir cilvēciskais faktors, sākt to visu organizēt. Eh, ja pretīgs sakot, nē, nē, pirmā lieta ir uh, saprast, cik ļoti tas ir nepieciešams. Saņemt šo atklāsmi, ka tā ir iespēja. Tā ir iespēja kaut ko mainīt savā dzīvē, savas draudzes dzīvē. Tā ir iespēja lūgt par cilvēkiem, tā ir iespēja nostāties Dievu priekšā, tā ir iespēja. Un eh, saprotot šo iespēju sākt organizēt savā draudzē, tas ir slavēšanas grupa, tas ir eh, atvērtas durvis, tas ir varbūt informācija mājaslapā, informācija savos sociālajos tīklos un tam līdzīgi. Otra lieta, kas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīga, ir šī te eh, pievienošanās, ja reģistrēšanās mājaslapā lukšanakts.lv Šī mājaslapa ir starpkonfesionāla, tur nav nevienas konfesijas kā noteicošās un nav jābaidās, ja es pieregistrēšos, uz mani kāds skatīsies nepareizi vai, vēl, vai pierakstīs pie sevis. Pilnīgi nē. Kāpēc? Pirmām kārtām, lūkšana nakts vīzija ir starpkonfesionāla vienota vienlaicīgi lai mēs vienlaicīgi varētu lūgt, tāpēc ir kaut kāds noteikts laiks. Otra lieta, ja jūs reģistrēties šajā mājaslapā, cilvēki jūsu pilsētā, jūsu reģionā, viņi redz, kur notiek šīs lūkšana nakts. Un mums ir ļoti daudz piemēru, kad viena konfesijas cilvēki ir gājuši pavisam citas konfesijas draudzes eh, lūkšana nakti vienkārši tāpēc, ka šī draudze organizē un viņi or, eh, vien, eh, reģistrējās un, un informē. Otrā lieta, šajā mājaslapā parādīsies visas draudzes, kuras reģistrējās, ja, vienlaicīgi. Tas nozīmē, ka ka cilvēks apskatās mājaslapā, viņš var doties uz turieni, kur viņš, kur viņš iet. Trešām kārtām tas veido arī šo vien, vienotību, jo tad mēs redzam, ka mēs neesam vieni. Piemēram, pagājušajā lūkšanā naktē bija 10 vai 11 draudzes, ja, un tas bija ļoti uzmundrinoši un brīnišķīgi redzēt, ka uz 18. novembra 10 vai 11 vietās cilvēki lūdz, cilvēki pievienojās. Un, protams, būs arī tiešraidi. Būs arī tiešraidi šajā te mājaslapā lukšanakts.lv no nu, draudzes arī būs tiešraide, tiešraide, kur būs gan slavēšana, gan vārds, gan aizlūkšanas un arī būs personīgais laiks, mēs to visu darīsim, jā. Tad jūs varat pievienoties, jūs esat mājās viens pats, vienkārši pievienoties, skatīties tiešraidē to visu, teiksim tā. Un man liekas, ka ļoti svarīgais šis te moments ir, kad eh, jūs pieņemat lēmumu ne tikai skatīties, bet piedalīties. Un es ticu arī, ka arī Radio Marija, tas ir brīnišķīgi, ja, piemēram, tiek runāts, un tagad lūksim par to vai to, un jūs savās mājās, vai nu vien pieceļaties kājās, vai paliekat sēdus, vai nometaties ceļos, jā, un pievienoties šai lūkšanai. Jo mēs reizēm domājam tā, ka man ir jābūt tur uz vietas, tikai tad es noteikti varu lūgt. Pilnīgi nē. Jautājums ir, kāda ir tavs sirds, un vai tu vēlies. Un mēs lūksim par ļoti daudzām lietām, un mēs lūksim arī par Latviju, mēs lūksim arī par Latvijas lietu, Latvijas situāciju, bet pirmām kārtām, protams, mēs runāsim par to, kas mums katram personīgi ir jāizciena, kas mums katram personīgi. Mēs lūksim par to, lai Dievs dod cilvēkiem spēku, lai Dievs cilvēkiem dod izlošanos, e, un lai cilvēkiem ir spēks piecelties. Jo šeit mēs lasām, ka Jēzus saka saviem mācekļiem, celieties, iesim. Ļoti daudziem cilvēkiem, kad viņi ir atdevuši Dievam savas problēmas, atdevuši Dievam savas, e, savas vajadzības, vai atdevuši Dievam savas bailes sāpes vai savu situāciju, ir jāceļās un jāsāk kaut kas darīt. Un uh, uz to visu mēs aicināsim. Tātad uh, reģistrējamies lūkšanu um, um, tajā mājaslapā lūkšanakts.lv, uh, klausamies uh, Radio Mariju, uh, skatāmies vai tiešraidē, vai noteikti savā draudzē lūdzam, savā draudzē iesaistamies, savā draudzē izstrādājam kaut kādu programmu vai kārtību, kā mēs to redzam, bet tas ir tas svarīgais moments, ka mēs esam vienoti, vienlaicīgi un ka mēs pārklājam Latviju ar mūsu lūkšanām. Cik ilgi ir jālūdzas? Mēs sākam astoņos. Mēs sākam pulksten astoņos vakarā. Kādreiz mēs to darījām pulksten deviņos vakarā. Tā, lai visās draudzēs viss būtu varējis beigties, jo parasti deviņos visi beidz un tad sāk. Bet ir tāda situācija, ka daudzās vietās ir transporta jautājumi, piemēram, Rīgā ir transporta jautājums, ja, un mums vismaz šie, caur šo tiešraidi būs, būs lūkšana nakts no pulkstens astoņiem vakarā līdz kaut kādiem 12 vai vieniem naktī, Ja? Protams, cilvēki, kuri būs atbraukši ar transportu, viņi dosies projām ātrāk, varbūt, vai kurš ar mašīnu tas var palikt ilgāk un tam līdzīgi, bet līdz katram sev iespējamam laikam, kaut vai stundu, no 8 līdz 9, vai no 9 līdz 10, vai no 8 līdz 10, vienalga, kaut vai vienu stundu mēs esam vienoti. Kaut ar vienu stundu mēs esam vienoti. Pārdomājiet Kristus uzvaru, pārdomājiet to, ko viņš izdarīja, pārdomājiet sevi, savas situācijas, savu vajadzību, savu draudzes vajadzību. Ja es kādā vietā pasaku abrīnojumu lietu, viņš, viņa mācekļi zināja un mācēja, kā Dievu lūgt. Viņi bija mācījušies kopš bērnības, viņi bija no ebreja tautas. Un tad viņš vienā vietā saka, jūs ne, jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat. Jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat. Un, kad jūs lūdzat, jūs ar ļaunām sirdīm lūdzat. Un, eh, manuprāt, eh, arī daudzās draudzēs, daudzās vietās, daudzos jautājumos, arī draudzes jautājumos, tas varbūt mācītājiem ļoti svarīgi un, un, un, un, un priesteriem un kādiem kalpotājiem, ka jūs mūsu draudzēs bieži vien daudz kā nav tikai tāpēc, ka mēs tā nopietni par kādu lietu nelūdzam Dievu. Iedomāsimies situāciju. Viens pēc otra, viens pēc otra nāk kaut kāda draudz cilvēki jūs draudzē šie lūkšana naktī un lūdz, piemēram, par, eh, par evanģelizāciju jūs draudzē vai par cilvēku atgriešanos jūs pilsētā. Tā ir kaut kāda pusstunda vai varbūt var pat stunda veltīt tiešai vienai tēmai. Manuprāt, piepildītos tas, ko Jēzus teicis. Ja jūs lūksiet divi vai trīs, un eh, arī šajā svedinē es runāju par to, cik svarīgi mums lūgt kopā. Un eh, ne tikai diviem vai trijiem, ja, kā ja es saku divi vai trīs, bet cik svarīgi lūgt draudzām, draudzēm, ko, draudzām, draudzēm kopā un arī eh, eh, Joeļa grāmatā mēs lasām šo vietu, kur, kur rakstīts, kad izsludiniet gavēni, izsludiniet svēto dienu, tiksim, sanāciet kopā, lūdziet kopā, un tad es atvēršu debes, un tad es darīšu. Tā kā, manuprāt, tā ir ļoti svarīga lieta sākam mēs pulkstens astoņos vakarā, jūs varat sākt arī ātrāk, ja jūs vēlaties, bet liels lūgums reģistrēties, garīgi plānot pārklāt šo te mūsu, mūsu zemi ar šīm lūkšanām vienlaicīgi, vismaz stunda, lai līdz kādiem deviņiem vai līdz desmitiem, cik jūs paši varat, un domājiet par to, kas jums ir svarīgi, kādas lietas jums ir svarīgi, bet šajā lūkšana naktī šis uzsvars izcīna savu uzvaru. Paliecino modā izcīna savu uzvaru draudze, izcīna savu uzvaru mājas grupa, izcīna savu uzvaru personiski, izcīniet savu uzvaru kalpotāji, mācītāji, izcīniet. Un, piemēram, ļoti daudzos gadījumos cilvēki stāv kādu lēmumu priekšā. Man pašam dzīvē ir bijuši gadījumi, kad esmu stāvējis kādu lēmumu priekšā un ilgu laiku nav bijis skaidrība, kā to izdarīt, vai varbūt vēlēšanās, vai varbūt nav bijis pietiekoši drosmes bijušas, vai pietiekoši varēšanas bijis. Un tad ir kāds mirklis, kad tu nometies eh, uz ceļos Dievu priekšā, un tu, tu lūdz Dievu, tu atdod Dievam to, tu cīnies ar savām bailēm, domām, un tad tu piecelies un jūti, kaut kas ir mainījies. Tevī kaut kas ir mainījies. Un eh, ja tev vēl blakus brālis un māsa, kas lūd, vienlaicīgi lūdz ar tevi, turpat blakus tev, tavā, tajā, tavā draudzē, ja tu zini, uh, un arī būs informācija par tām vietām, kurās tas notiks, būs arī kāda video vai kādas fotogrāfijas no draudzēm. Ja tu zini, ka Valmierā, Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā, nezinu, arī Latgalē, kādā vietā cilvēki lūdz kopā ar tevi, ir šī te brīnišķīgā sajūta. Mēs neesam vieni, es neesmu viens, ar mani ir brāļu mās, un šobrīd kaut kas garīgajā pasaulē mainās. Tāpēc Jā. Gunta, noteikti šajā ziņā tu varēsi mani papildināt, bet um, iepriekšējā lūkšanu naktī 18. novembrī skatījos mājaslapā lūkšanunakts.lv un eh, arī lasīju, kuras tad draudzes ir pieteikušās, un tur nebija nevienas katoļu draudzes, bet mēs varētu pamēģināt šo situāciju šoreiz mainīt. Es zinu, ka lielajā piekdienā pēc Kristus ciešanu dievkalpojuma daudzās draudzēs turpinās adorācijas lūkšana, un kā būtu, ja mēs šoreiz to pavilktu garāk, ja mēs pavadītu vairāk laika nekā varbūt bijām līdz šim plānojuši. Tādējādi varētu būt garīgi vienoti ar brāļiem māsām dažādās konfesijās un noteikti, noteikti neaizmirsti pieregistrēt savu draudzi. Noteikti, noteikti izdari to. Varbūt tev ir kas sakāms un varbūt kā, kā šī lūkšana varētu noritēt, piemēram, katoļu kontekstā, jo es zinu, ka daudz katoļu klausās. Nu jā, es domāju, ka katra draudze <clears throat> <coughs> pēc tā dotajām harizmām, tiem cilvēkiem, eh, kas tur atrodās, un, un tas, kas šiem cilvēkiem, eh, tas veids, kā viņi lūdzas vai kas viņiem tieši raksturīts konkrētajā draudzē, tieši ar to veidu saicinu jūs lūgties, eh, piemēram, mums Jākab katedrālē, mums ir ļoti izteikti tā harizmātiskā puse, jo mēs Mm, kā centrs, tas kodols draudzē, ļoti daudz esam tieši harizmātiski cilvēki, un mēs ļaujamies tam gara vadībai, un, un, un mēs esam gatavi slavēt, un mēs esam gatavi Mm, lūgt un, un pasludināt un, un Jēzus vārdā norādīt eh, tās lietas, kas mums traucē, gan personiskajā līmenī, gan Latvijā. Bet kaut kur varbūt arī pavisam cits veids. Jā, tas varbūt gan forma, rau, tieši tā, jā. Es saku, tas, kas... Eh, rūkto asaru tā, dziedājums, krusta ceļa jā, lūkšana. tas varbūt rūkto asaru, tas varbūt rožu kronis, tas varbūt... Eh, mm, Jā, tas varbūt tas pats krustaceļš, eh, tie, kas nepiedalīsies ekumeniskajā <laughs> krustaceļā no rīta. Uh, ļoti daudz dažādu veidu, kā katrs ir aicināts, vai vienkārši tās, tās ir dziesmas, vai varbūt tā ir lūkšana klusumā, adorācija, un ik pa laikam nolasīt svētie raksti, ir tik daudz uh, iespēju, bet uh, tas, ko es pašās beigās gribēju, mm, ko es iepriekš neatbildēju, mm, kas man liekas ļoti būtiski, lai kungs dāvā mums uzt, spēju uzticēties. Tad, kad nekas nepaliek, tad, kad mēs vairs neredzam, kā tikt laukā no kādām situācijām, arī paši savā dzīvē esam iestiguši un, un nav tās dabiskās vēlmes, eh, kungs, mēs tev uzticamies ar izvēli. Mēs uzticamies un tāpēc mēs lūdzam. Un mēs uzticamies, ka tu šo vārdu piepildīsi, jo tu to esi apsolījis, un tu nemētājies ar vārdiem. Tad, kad tu apsoli, tu to arī izdari savā īstajā laikā. Nu, jā. Jā, mums ir jau jānoslēdz uh, raidījums. Nu, tad uh, mācītāja Jāni pēdējais uzsaukums klausītājiem – Es ceru, ka tas nav pēdējais. Nē, šajā veidā <laughs> tikai. Kādreiz saka, Noteikti. pēdējā vēlēšanās. Nē, eh, tad, mīļie draugi, eh, es tiešām gribētu jūs aicināt uz šo te jūsu personīgo garīgo cīņu, jūsu pašu dēļ. Eh, nevienam nav lūkšana nakts vajadzīga, vienkārši lūkšana nakts dēļ tā ir vajadzīga, lai Kristus šie, valdītu mūsu zemē, tā ir vajadzīga, lai Kristus valdītu jūsu dzīvē, tā ir vajadzīga, lai Kristus mainītu jūsu dzīvi. Un es gribētu jūs aicināt, mīļie draugi, nepaliksim mūžīgi par aizlaustu niedri, nepaliksim mūžīgi par kvēlojušu dakti, mums ir jāsāk skanēt, mums ir jāsāk degt, un ja mēs atdodam Kristum savas vajadzības un savas problēmas, kā Gunta teica, ja mēs uzticamies un pieņemam lēmumu, un es ticu, ka Dievs šajā naktī, kad jūs atdosiet Dievam šīs savas vajadzības un savas bailes, un savu situāciju. Es ticu, ka Dievs jums tajā mirklī dos kādu veidu, kādu lietu, kādu domu, kādu atklāsmu, ko darīt tālāk, kā darīt savādāk. Un es ticu, ka mēs varēsim celties. Tāpēc, mīļie draugi, es aicinu jūs visus pievienoties šajā lūkšanā naktī, eh, esiet nomodā, palieciet ar mani nomodā, eh, palieciet ar mani un esiet nomodā, izcīna savu cīņu, tā ar viņu sauksies šajā reizē, izcīna savu cīņu, pievienoties, skatoties tātad tiešraidē lukšanakts.lv, reģistrējot savu draudzu vai savu grupu vai vienkārši divu vai trīs cilvēku, reģistrējoties šajā te mājaslapā, dodot informāciju citiem, runājot ar savu priesta, runājot ar saviem vadītājiem, runājot ar saviem mācītājiem un pats liet to savā draudzē, pats liet un saprotiet, mīļie draugi, ka viss ir atkarīgs no Dieva. No mums, cik mēs nāksim pie viņa, un no viņa, kas var izdarīt jebko, jebkurā laikā un jebkurā situācijā. Un tikai viņā mums ir uzvara. Un pēdējais, eh, ko es ātri gribu pateikt, ka eh, es esmu pēdējā laikā dzirdējis, cilvēki saka, man labāk patīk lūgties vienam, es lūdzos, vienalga, vai tas ir katoļņa brožkronis vai kaut kādas citas lietas, vai viens pats slavējiet pie ielu, bet kungs saka, kur divi un trīs manā vārdā, un ziniet, lielas lietas notiek. Man pašai bieži ir tā, ka man gribās labāk vienai palikt lūkšanā, un tad, kad es, es vienkārši izdaru izvēlu un esmu kopā, un tieši kopā notiek spēcīga gara atmosfēras maiņa, un to mēs jūtam, tā, ka mēs beidzam lūgt un es varbūt nolasītu beigās. Atkal es jums saku, ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debes tēvs to tiem dos. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū, un vēl jau vairāk, ja tās ir draudzes. Āmen! Paldies, saku Vasarsvētku draudzes cerība mācītājam, biedrības tautas lūkšana vadītājam Jānim Sadauskim un Guntai Ziemelē. Ar viņiem sarunājos es, Māris Veliks. Nu, kafijas tas ir iztukšota. Šis bija raidījums Kafijas pauze.